եւ խոսում է պատմությունը անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Երիսմանկացվանքը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն գյուղից 10 կիլոմետր հարավ-արևմուտք, Մռավ լեռնաշխտայի հարավային անտարածած լանջին։ Հիմնադրվել է 17-րդ դարի վերջին քառորդում որպես Գանձասարին հակաթոր կաթողիկոսության կենտրոն։ Վանքը 1691 թվականին կառուցել է Սիմեոն Խոտորաշենցի հակաթոր կաթողիկոսը։ Ճարտարապետն է Սարգիսը, որի մասին արձանագրությունը գտնվում է ներսում բեմի հյուսիսակողմ պատին։ Ճարտարապետը ձգտել է քարամույթ գմբեթավոր բազիլիկի հորինվածքով եկեղեցին արտակուս նմանեցնել Գանձասարի վանքի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցուն։ Վանական համալիրը բաղկացած է մեկ եկեղեցուց, սեղանատնից, միաբանների սենյակներից, պաշտպանական կառույցներից ու գերեզմանոցից։ Կենտրոնական դիրք է գրավում Եռանավ գմբեթավոր բազիլիկ հորինվածքով եկեղեցին, որը կառուցված է սրբատաշ եւ կոպտատաշ դեղնասպիտակավուն կրակարով։ Տաճարի գմբեթը բարձրանում է 4 հոյակապ քարակուսի, խաչաձև շյուների եւ դրանք միմյանց օղակող կամարների վրա։ Կամարներն էլ ունեն շեշտված սլաքաձևություն։ Հետաքրքիր է ներքուստ ընդարձակ դահլիճը, որի վեհությունն ու կատարյալ անդորությունն ավելի են ընդգծում դեպի վեր սլացող շյուների շքեղությամբ, աղնաձև խաչվող կամարների թեքությամբ, թմբուկի քաղաքի խոշոր լուսամուտներից ներս թափանցող արևի ճառագայթների խորհրդավորությամբ բեմաճակատի ընդարձակ երկաթագիր վիմագրով տասնյակ մեծ ու փոքր խաչքարերի պատուհանների արկայությամբ Դրան բարավորի քարը ամբողջությամբ քանդակ հյուսվածք է, վիմագրված։ Ավակ խորանի կենտրոնում պահպանվել է վեմ քարը, հյուսիսային պատի մեջ մկրտարանը։ Վանքի սալահատակված մասի արևելյան կեսը պահպանվել է ամբողջությամբ։ Եկեղեցու որմերին ագուցված առավել հին թվագիր խաչքարերի արկայությունը վկայում է տեղում եղած գերեզմանոցի, գուցեև եկեղեցու կամ մատուրի գոյության մասին։ Կաթողիկոսական ապարանքը տեղադրված է Ձորալանջին եւ նրա տանիքը Վանքի բակի շարունակությունն է կազմում։ Բաղկացած է գլանաձև աշտարակից եւ դրանից երկու թաղածածկ դալիճներից։ Հյուսիսային կողմում Վանքի ուղանկյուն թաղածածկ սեղանատունն է խոհանոցով եւ նախասրահով։ Վանքի շուրջը տարածվում է 17 եւ 18-րդ դարերի տապանակարերով գերեզմանոցը։ Համալիրը եղել է պարսպապատ, որից տեղտեղ միայն հետքերն են մնացել։ Դրանց մի մասը ծածկված է փլվածքներով ու հողի շերտով։ Վանքի տարածքում գտնվող գտնվող բոլոր շինությունների ներկայվիճակը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ ժամանակին նրանք գրել են տարբեր ինտենսիվության երկրաշարժերի ազդեցությունը։ Երիսմանկած վանքի հիմնադրումից ի վեր սկսվել է դրա եւ Գանձասարի կաթողիկոսության հակամարտությունը, որը ստիպել է ամենայն հայոց կաթողիկոսներին հանդես գալ հաշտարար միջնորդությամբ։ 1705 թվականին այստեղ կաթողիկոս է կարգվում Ներսեսը, որի օրոք նոր հակամարտության սկիզբ է դրվում Գանձասարի կաթողիկոս Եսայի Հասանջալալյանի հետ։ Սակայն ազատագրական պայքարի մարտիկ Եսայի տարին ճիշտ ըմբռնելով ստեղծված իրավիճակի լրջությունը, սկսված ազգային ազատագրական պայքարը հաշտվում է ներսեսի հետ։ Երիտասմանկած վանքը որպես վանք ամրոց մեծ դեր է խաղացել 18-րդ դարի սկզբին Արցախում ծավալված ազատագրական պայքարում։ 1819 թվականին հակաթոր կաթողիկոս Սիմեոն Բ-ի կամ Սիմեոն Փոքրի մահով երիտասմանկած վանքի կաթողիկոսությունը վերացել է։ Մի շարք տեղում ստեղծված ծառայգրերը փաստում են զարգացած միջնադարում գրչօջախ դարձած եկեղեցու գոյությունը։ 1854 թվականին վանքն արդեն չուներ ոչ մի կալվածք։ Համարյա ամայի էր եւ խնամվում էր Մուղդուսինների եկեղեցու աշխ աշխարական սպասավորների կողմից։ 1930 թվականին վանքը վնասվել էր երկրաշարժից։ Մինչև 1992 թվականի ադրբեջանական ռուսակների կողմից վանքի գրավումը պահպանվում էին վանքի փայտակերտին դուռը եւ վեղարի ծայրին խնձորակի վրա ամրացված խաչը։ Հուշարձանախումն ամբողջովին զուլված է անկրկնելի բնությանը, ներկայանալով որպես մի անկախտելի մաս։ Այդ համազուլվածքը մի առանձնակի վեհություն է տալիս ու շոյում այցելուների աչքը։ ներկա պահին հուշարձանը վերանորոգման փուլում է։